Ondanks oor die hele wereld rijk gemaakt met al die goed waarmee je bezigheid gedoen het. En wat is jy nou? Een skip wat gesink het. Jy lee op die bodem van die sedert. Jy is verwoes, al die goed waarmee je bezigheid gedoen het en al je mensen het verdwijn. Daar is niks oor nie. Almal wat langs die kus rondom jou woon, staan verstom oor wat met jou gebeur het. Die konings kan hulle oor nie glo nie. Hulle kyk, maar kan niet glo wat hulle sien nie. Die mensen van al die nasies wat met jou bezigheid gedoen het, skit die kop oor wat met jou gebeur het. Want jou einde was verschrikkelijk. Daar is niks van jou oor nie,